Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка вітаю ўсіх у прэм'ерным выпуску мінскай брукаванкі ад сёння што панядзелка вечаровай парою будзем гуляць па мінску кампаніі вядомых мінчукоў і разам з імі варушыць гісторыю горада як вядома у кожнага з нас свой мінск але гэтыя ўласныя гісторыі і ўспаміны акурат і складаюць гісторыю горада кампанію мне сёння складзе мінчук у трэцім пакаленні журналіст аўтар шэрагу праграм на радыё тэлебачанні сёння намеснік галоўнага рэдактара часопіса мастацтва дмітрый падбярэскі а мінская брукаванка добрый вечер спадар дмитрий добрый вечер для пачатку скажитеце якім маршрутам э, прапануеце прагуляцца гэтым вечарам ну увогуле я праз увесь час жыў недзе так у цэнтры горада і таму ад э, відаць пачнем ад э, таго дома дзе я самае ранняе дзяцінство правёў а гэта дом по праспекце незалежнасці цяпер дом номер 13 это кінотэатр э, цэнтральны цэнтральны я думаю зараз краце валадарскага 20 Ой, дзе э, роддом на якім там у радзіны я на валадарска это да. там нарадзіся так да. Так. не падалёк насам да, А э, самы першы дом дзе бацькі жылі гэта унізе на вуглу інтэрнацыянальнай там каля пажарнага дэповаць гэта старадаўняга Неяк сапраўды ўсё так вельмі блізенька. А што тычыцца, калі, калі казаць непасрэдна пра э, кінотэатр цэнтральны, мы ж маглі сустрэцца дзе-небудзь бы і ў іншым месцы. Чаму менавіта тут? Маглі, але ну, па-першае, мой дзед тады ўжо выбіўся ў нейкія начальнікі і далі яму э, кватэру ў гэтым доме вялізную кватэру. Чатыры пакоі і яшчэ цёмны пакой вялікі быў. А што значыць цёмны пакой? Ну, это для прыслугі. У нас А чаму да, была, была прыслуга? нават ну, сапраўды так было ну, так ну а калі гэта какие-то гады э, гэта сярэдзіна 50-х сярэдзіна 50 не просто быў ваш дзед я так разумею ну дзед дарэча один час ён узначалі радыёкамітэт і таму на сённяшні дзень скажем так подбірэскі ў галіне радуе тэлебачання гэта бадай што найбольш старая дынастыя а Таму што э, бацькі працавалі, я працаваў, жонка працавала, сыны зараз працуюць. На тэлебачы, на тэлебачанні. Але вернемся ўсё ж да мяне не пакуль не пакідае вось гэты цёмны пакой, чаму і называўся цёмны, а там вокнаў не было. Так там уже мелася навазе, каб была гардэробная, а там прыслугусілі там метраў 6 плошчаю было. Гэта пакойчык. Ввогуле дом, конечно, там знакамітасцяў жыло поўна вось над намі жыў дыктар э, беларускага радыо Мкалай Анці быў такі. Пад намі э, сям'я ржэцкіх э, ржэцкай рахленкі. з Наташай іх унучкай мы ў адзін клас хадзілі. Вось яшчэ ніжэй гросмайстер Балеслаўскі. Потым калі мы ўжо адтуль з'ехалі, аказалася, што пэўны час там жыў са сваёй першай жонкай Владзімир Мулявін. Андрей Тур былы памерлы намеснік міністра эканомікі таксама з гэтага дома. Ну, карацей там людзей То бок дома непростых людзей непросты так. не да А як гэта непростыя людзі э, паміж сабою кантактавалі. А нормально нормально. Успаміны дзяцінства такія, што мне здавалася двор грамадны просто вялізны. А недавно я туды зазірнуў ну дворик такі э, это той двор там дзе э, закіну службу не службова а задні ўваход э, у кінотэатры цэнтральна правильно гэта два да, да, да, там дзе да, крыху яшчэ буду нас вуглавая кватэра была на четвертым паверсе все дэманстрацыі мы назіралі там у вялікім пакоі я памятаю стаяў кабінетны рояль Вы на ім гралі? Да, цэлы год я правучыўся петушок пагромцю пораз зарой вывучыўся Вось але гэта быў спецыяльны інструмент таму што да дзеда ў госці прыходзілі у асноўным кампазітары чамусьці пукс там э, лукас, Ну і прэф распісвалі на раялі як мае быць. Тут ну, вакол суседзі ржэцкія і іншыя. Э, прыходзілі ў госці вядомыя кампазіры, хто вам з дзяцінства найбольш запомніўся з гасцей, якія прыходзілі ў госці да вас. Вот это цяжка сказаць. Я увешаю. Э, как, вы... Інтэрнэта ж не было, я але, увесь час як... быў на вуліцы. Але так ці іначай у дзяцінстве, напрыклад, ну я ў сваім дзяцінстве згадваю, ёсць тыя госці, якіх ты любіш, а ты якіх так не любіш, ты якіх ты любіш, гэта тыя, якія ідуць да цябе з гасцінцам, напрыклад, альбо вось да цябе ставяцца нейкім чынам так шмат увагі надзяляюць. А тыя, хто больш з бацькамі, яны як бы не любімыя госці. Не, яны заўсёды гасцінцы прыносілі. Што насілі ў той час у якасці гасцінцу? Цукеркі ў асноўным і пасля з гэтымі цукеркамі ў двор да а потым хадзілі калі былі выбары дык открывліся там можна было нават зеленых бананаў прыдбаць неспелых іх выкладывалі потым на падаконніку каб яны созрэлі саспелі ось часам можна было там нейкіх э, апельсінаў нават ну карацей кажучы успамінаў про гэты дом у як мы жывыя там все засталіся там что столькі выпадкаў было ой якіх у сенсякіх выпадкаў ну ой і карбіт взрывалі і, і ну, бомб... это вы самі ўзрывалі ну, а. Да. а адна дарэчы так для цябе цікава было я добра памятаю як гарэла будынак рускага тэатра ось вялізны пажар быў потым калі там уже все згасілі мы туды залезлі вось адной з навялікшых каштоўнасцей у у нашым двары былі э, это крышталікі ад люстры якая звалілася тады сэнсе которая ў глядзельнай зале так, так. так. Вось хадзілі мы э, зразумела у кінтэатр цэнтральны ён так і называўся Да ён так і называўся хоць э, побач недалёк быў яшчэ адзін кінтэатр здаецца калі не памыляюся пабудаваны немцамі падчас вайны ён стаяў у двары гатэля э, мінск і называўся первый у драўляны кентатар. У двары, а як там у два... вот калі зараз, напрыклад, выяўляем э, сабе гасцініцу мінск, Я туды ў двор увайсці там жа зараз закрыты з усіх бакоў праход, праход. праход. Да, да. і там быў кінотэатр там там быў кінотэатр але побач там яшчэ значныя месцы ёсць такія ну акрамя рускага тэатра э, там яшчэ ёсць э, знакамітая валадарка вось вам было цікава ў дзяцінстве што там а не абсалютна не мы хадзілі пад валадарку калі там не было гэта міліцэйскага гмаха высачэзнага месца гэта у нас у дворы называлася чортова гора зімой мы туды хадзілі і коўзаліся там на кардонках на санках хто быў больш адважны на лыжах але я на лыжах баяўся было вельмі крутая гора была просто выносіла на, на нямігу там это называлася чортавая так разум ну, так, так. А калі вярнуцца да кіно да кінотэатра які фільмы там глядзелі ў гэтым кінотэатры Что ты ты показываешь? Вот у кинотеатры первые, первые, он первый назывался. Я вельми добра запомнил фильм э, про бомбежку американской авиации э, Дрездена. Чему сегодня это урезалось в память? А иншее, нечто так это и не помню. Ну, конечно, там э, ходили у кино, там про службу охот, там нехто из наших знакомых там так працевал. Там вас пускали бесплатно? Ну, так, так. Мы из кинобудки глядели. Mm -hmm. Ну і часам набіралі гэтай стужкі, яна ж тады была гаручая о ракеты мы стравалі. <laughs> Вось, а што вы калі сёння праходзіце альбо ў двары альбо па праспекце каля гэтага дома што вы сёння чуваце як моцна змяніўся і вонкавы знешні выгляд і унутры дома ну, я сказал тады падаваўся велізарным двор чым ён бы як бы вось кінтэатр цэнтральны раздзялён на дзве часткі то у другую частку мы практычна не хадзілі нам хапала гэтай гаражы там все такое нейкая радыастанцыя там стаяла мы туды лазілі праз забор лампы даставалі А дзе ты там дзе зараз музеі міліцыі не можа быть Я нават не ведаю дзе музей ну, там же калі рускага тэатра калі у двары вось э, рускі тэатр а справа ад яго ну, калі ў двары mm -hmm. стаяць спінаю да вашага дома там крыху далей углыб так ну, Мачыма Мачыма гэта гэта ёсць будынак там відаць што я кажу была нейкая э, радыастанцыя мы набіралі там лямп здаравенных радыйных перагарэлых что вы рабілі э, забава якая забіраліся на дах его дасцёчную трубу опускалі гэтыя лямпы что яны ліцелі у канцы калі згіб уже ну лопаліся з дзікім грохотам тватка забава <laughs> Я скажу, як мы там не пазабіваліся. Потым там жа яшчэ хадзіў трамвай э, на інтэрнацыянальную, заварочваў трамвай, ішоў праз плошчу э, свабоды, уніз па Берсана пабылу, не не Берсана Кірыла і Мефодзя зараз mm -hmm. называецца праз рэчку і там быў была кола разваротна. Вось. І на гэтым павароце на інтэрнацыянальную мы таксама дыверсіі рабілі. Это самое м, патрончики мелкокалиберные наби- набивали запалками, клали. Так само радовались. А колькі назва ўвогуле змяніў э, праспект на вашай памяці пакуль вы там э, вось, колькі вы жывеце Ну тады тады это праспект імя Сталіна быў. яшчэ сталіна Да, да. Потым, э, значыцца, Ленінскі праспект, потым э, францыскай скарыны, Ну, зараз уже незалежнасці хоць канешне у гэтай вуліцы назваў куды больш ну так Ось вы узгадалі што трамвайчыкі там ездзілі я напрыклад калі першы раз пазнаёмся з мінскам яшчэ па праспекце ездзіла двойка тралейбус там да вы на ездзілі на так, так, конечно я прапаную зараз ад э, таго што трэба паступова перабірацца у іншую кропку вашага mm -hmm. маршрута э, на чарнышевска мы зможам даехаць на другім тралейбусе да чарнышевска ну трэба ехаць да патанічнай асады там трошки падымацца ну трэба проста выйсці прайсціся пасля пеха а перасесці надзель на что-небудзь не ну то ну. ну, добра паехалі вернемся пасля песні у nothing I can do. Cause when I close my eyes, I don't see no one but you. That's why I'm crying, Lord. I know the meaning of the blues. It's my own fault, baby. I was having too much fun. Now I pay the price for the foolish things I've done. I thought that I could go on somebody new. праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка што сёння гуляем па мінскую кампаніі з мітрыем падбярэскім які прапанаваў такі маршрут кінотэатр цэнтральны праспект незалежнасці 13 пісьменніцкі дом на чанышеўская 7 і золотая горка 15 13 13 вось акурат прыйшоў час выйсці каля гэтага самага э, пісьменніцкага дома на чанышеўскага 7 але я хацеў перад гэтым запытацца што стала прычынай чаму давялося з'ехаць э, з дома э, на праспекце сталина на чанышеўска ну, просто сям'я подзялілася на скажем так три часткі на три адразу да. я з бацьками брат маці атрымаў аднапакаёўку восьось і бабуля з дзедам пераехалі уже тады на самое на, на, на горку. Вось. І змяніў школу 42 на 73 і прыехалі ў гэты дом. Каешне, пасля гэтай вялізнай кватэры на праспекце гэты хрушчоўка, па-моему, канешне ж, яшчэ яна цеснаватенькая была. Вось. Але э, людзей там пісьменнікаў, у асноўным пісьменнік былі журналісты, дарэчы. Э, жыло вельмі шмат першы такі дом які улады пабудавалі менавіта за разлікам на пісьменнікаў то бок э, гэта было свядома э, дом свядома пабудаваны для менавіта пісьменка так. А навошта так было і ўсіх усіх у адзін э, ну <laughs> восьось і вось гэты перыяд жыцця это маё ўжо знаёмства найперш там за дамам глобусам ён там таксама жыў дзіма філімонаў і бездань паэтаў пісьменнікаў гэтак далей. Владимир Караткевич это, по-моему, так само там не, жил. Не, не, не. Караткевич, я не выключаю, что он там жил. Жив, жив, не, потому что, мне здається, коли там... Э, Адам Глобус якраз таки неку згадував, як э, мог отправить Владимир Караткевич некого э, у краму с, с детей. Ну, в околе Караткевич опошние годы життя жил на Апошні на так, на... Тому мне в околе здається, что для, для многих может быть открытием письменницкий дом на Женышевской семь, коли все ведают, ну, при нам все многие ведают, что письменницкий домик бы лечится на Карла Марк. Маркса. Ну так, так. А хто яшчэ з такіх знакамітых асоб пісьменнікаў жыў у гэтым доме з кім даводзілася сустракацца Ну я скажем так э, з пісьменнікамі не надта сустракаўся ну вось маці Дзімы філімонова пісьменніца таксама выдатна памятаю як яна за савецкім часам паехала ў Грецыю неяк атрымалася пажываць ці працаваць не ведаю і <laughs> привезла тады былі першыя шарыкавыя ручки привезла жвачки панавезла Вось а дзіме привезла пісталлет пугач сапраўднымі капсулями там все такое Вось, это выдатна добра памятаю А які прыкладна э, гэта год эти гады О, так якія гэта гады гэта ўжо значится першая палова сярэдзіна 60х увогуле тады адбывалася прынамсі у тым раёне дзе чарнышевскага 7 як моцна адрозніваецца сённяшні ад таго часу ну там стаялі баракі па-першае гэты мікрараёнчык не быў такі забудаваны там была нейкая фабрычка вопратку там шылі нешта такое ну такі раён быў в адзіная выгода была што ён вельмі ціхі быў Ну, в прынцыпе, ну, мы яшчэ на залатую горку завітаем, таму э, я так гляжу ўвогуле, так весь час абіралі такі, ну, не абіралі, альбо за вас абіралі, альбо але так ці іначай ціхі цэнтр. Я вось э, ведаю, што зараз для інтэлігенцыі, маладой інтэлігенцыі беларускай пабудавалі э, дом э, некалькі дамоў каля станцыі метро Барысаўскі тракт. Угу. І вось калі і ад метро ідзеш да гэтых дамоў, можна пачуць усе плёткі з оперы, з балету, з філармоніі, з драматычных тэатраў, таму што все адны і тыя ж людзі калі казаць пра дом на чарнышевска ці можна казаць что там таксама ўсе адзін пра другого ўсё ведалі ці дружна ну, я, я думаю что так нейкіх там сварах я не памятаю ну а то что пісьменнікі любілі прыкласціся там да, рознага кшталту родніковых крынічных напояў <laughs> вас не гонялі так, ну, хадзілі адзін да аднаго там на Вось. Але я, я збольша ні з кім ну, з гэтых самых пісьменнікаў не кантактаваў. Таму што ну это сярэднія класы таксама свае кампаніі дзіцячыя. У засталася кампанія э, з праспекта ці не ці не не з праспекта ўжо не. Там другая другая школа, другі, другі клас, э, таму што я быў завязаны проста на нямецкай мове пачынаў э, менавіта ў 73 школе і заканчваў з нямецкай мовай. Там уже ва універсітэце перайшоў, пачаў вучыцца ангельшчыне быў звязаны ўжо тады з музыкай старэйшых клас. А дзе тусаваліся на Чнышевска? У двары, у двары, толькі ў двары. І э. прычым мы, мы далёка і, і не хадзілі асабліва. Вось хапала свае кампаніі, і што вы рабілі ў двары? Ай розныя гульні там у вайнуху там все такое. Табак у Сузори еще не бегали в этот час? Не. <laughs> ну, Сузори, раптом... Сузори еще не, и не было. Когда появилась Сузори? Э, так, 77 год, когда там уже одноименная группа начала играть. Будовалось, видать, у 76-м, вот на початку 77-го. Ну, вы помните, когда вы туда завитали? Ну, как... Як як мае знаёмыя музыкі там пачалі выступаць ось, браты казлоўскія пучынскія я ўжо пачаў туды хадзіць да. вось у гэтых дварах пра які вы кажаце дзе вы гулялі былі гітары песні дзяўчаты ну яшчэ не а Ну это ж сярэднія класы які якісе ну, вы маце э, навазе сярэдні гэта які сёмы восьмы 5 шосты сёмы восьмы Ну так стукаце шосты сёмы восьмы гэта ўжо так ну, нармалёва можна гітару рук <laughs> ну, тады, тады я гэтым не захапляўся мне хапала таго што ў адным пад'ездзе жыво на только шапараў з намі так што тады я яго вось тады я з ім і пазнаёміўся ведаеце далейшы лёс гэтай кватэры э, на Чернышевска? Угу. Не, на, нават не ведаю. Вось мне, канешне, неяк не так і хочацца і у тую кватэру зазірнуць на праспекце і ў гэту на Чернышевска, але не ведаю нешта стрымлівае. Ну, вось калі ўвогуле ці бываеце ў гэтым раёне? Ну, час жываю да. якія думкі прыходнікі думкі ці ўзгадваецца дзяцінства, э, калі там праходзіце. Ну гляжу на гэты дом і з прыемнасцю згадваю, што вось я тут жыў. Гэта адно з маіх месцаў. Гэта адно з гнёздаў, скажем так. Дарэчы, непадалёк, ну, калі можна сказаць непадалёк ад гэтага раёна, калі выйсці на праспект незалежнасці, калі метро акадэміі навук, будынак, дзе месціцца рэдакцыя часопіса мастацтва, з якім вас звязвае не адзін год, пачыналі ствараць гэты часопіс, стваралі гэты часопіс. Э, Прычым у вас было некалькі заходаў туды. Не ну гэты заход другі толькі другі да, А вы просто былі спачатку які э, мы былі на самом пачатку калі старший редактор отдела музыкі а пасля ўжо намеснік редактора это прыдудрыве так да, приду. і зараз намеснік редактора будынак там же і месціўся пра рэдакцыі часопіса там же і знаходзіился дзе зараз першае першае месца для рэдакцыі было там дзе зараз будынак за э, галоўным корпусам акадэміі навук э, там дзе зараз па-мо вышэйшы вышэйшы суд нейкіх гаспадарчыце што там у было былы былы будынак беларускай энцыклапедыі А ў гэты будынак вы калі пераехалі это без мяне уже пераехалі с пераехалі з чычэрена і на чычэрна пасля месціўся да, каля опернага да вось там лепшае месца было для рэдакцыі зараз вам не падабаецца там на праспекце так ну стары будынак гэты холодна чавёрты паверх уже не той узрост падымешся косці скрыпяць нет ну так, так нормально я хотел бы дадать что просто вось калі мы жылі на чернышевска моя ж маці працавала у даветстве Беларусь по-мому пазней яна уже перайшла ў мастацкую літаратуру і э, рэдакцыя іх была якраз на рагу на, насупраць тэатральна інстытута і вось туды я хадзіў пастаянна бо на апошнім паверсе была бібліятэка якую я відаць всю прачытаў а Я набіраў кніжак там і просто сядзеў запоем чытаў, чытаў, чытаў. І, і, і на беларускай мове і, і на рускай там фенемора купера янку маўра все гэта шыкоўная была бібліятэка А чаму давялося з'ехаць і з чарнышевска таксама Віта што некія таксама размены былі я не ведаю нават нават і не цікавіўся. Мы пераехалі вось на золотую горку, якая тады называлася радістов. І там я уже заканчваў школу і пайшоў ва універсітэт. Ну раз мы зараз гудалі золотую горку, зробім паузу і накіруемся туды як дарэчы прапануеце вось ад э, скажем ад акадэміі навук якім шляхам добрацца да каменнай зоркі люблю хадзіць бегам шчыра кажучы і вельмі шкадуе што вось ты згадаў другі тралейбус вельмі шкадуе што з праспекта знікклі тралейбус я на соцы не ездзіце что на соцы не ездзіце не езжу часам але я выдатна памятаю як у мінску з'явіліся першыя карусы это я таксама як яны раскладушки завуцца яны змянілі гэтыя вонючыя львоўскія аўтобусы смярдзючыя Вось і тады праехацца на якарусе это это нейкі нейкі люкс быў транс колькі каштаваў тады памятаце праезд э, праезд э, значит трамвай три копейкі а там по-моему 45 4 відаць трамвай бы у дзешавейшы чаму так чым трамвай можа быць дзешавейшы за хто яго ведае у лады вырашалі <laughs> зразумела что зразумела что ну, касы такія были перадайте калі ласка на, на білетик ты знаешься даваў пятак там 4 э, копейки там э, передавали люди один аднаму кідалі ў касу откручивали білетик адрывали и так назад... такая каса самослу обслугоўвання была да, да. Ну, вот сегодня цяжка было не яны пазней з'явіліся былі такія часы але ў э, свой час стаялі вось такія касы і там адрываліся білецікі люди перадавалі грошы там ніхто не забыл вы заважылі што сёння вось знікла гэта калі людзі перадаюць перадаць калі ласка ну да да нейкі недавер выдаць узнік ага. адзін да другога <laughs> што 60 копеек цікулькі 55 копеек Ну што можа даюць там э, у маршрутках але ну, на маршрутка маршрут квіточки не вяртаюць квіточки не вяртаюць ды з маршрутки асабліва не ўцячэш не схавайся аўтобус вялікія зайцам ездзілі лезду конечно лавілі а не памятаю недзе ў студэнцкія гады пару разоў лавілі але я ні разу не плаціў кару вяртаючыся да мой прапановы наконт маршрута як прапануце прайсціся ад акадэміі навук да э, залатой горкі якім боку у А як скажаце ці па якім э, боку ці на якім транспарце на тым э, баку дзе э, цэнтральны універмах стаіць ён такі больш зручны з выхадам на плошчу каля філармоніі Вось там і сустрэнемся праз некалькі хвілін. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў па мінску сёння маршрутамі дмітрия подбярэскага трэч калі ёсць пытанне даспадарам дмітрия альбо ёсць што сказаць накіроўвайце смс на нумар 9705 вось вы узгадалі цум як з тых часоў змяніўся цум у ваших вачах ну пра цум не, не надта хацелася б казаць быў жа такі вялізны капітальны ремонт надбудаваўся все такое але вось сама плоша як убаколацца гэта я добра памятаю я памятаю яшчэ той час калі не было падземнага пераходу люди пераходзілі ад філармоніі просто як ішлі на камароўку я памятаю той час як калі там яшчэ помнікаў не было я помню как убакола так. я тады вучыўся ў 23 школе цяперашняя 23 гімназія і нават з таго боку які плошчы якія у гранічыць э, мяжуе з гэтым з крамай что э, там электрасілы ну есть да. так, так, так. Ось, там і садзілі дрэвы школьнікамі так школьнікамі і відаць там ёсць пару дрэўцаў які да якіх я таксама руку прыклаў тады будавалася гэтая плошча высаджваліся расліны дрэўцы і мы туды хадзілі а А што яшчэ на вашых вачах паўстала на плошчы кубаколас? Э, Альбо што ўвогуле знікла бесследна ўжо сёння. Увогуле ну, гэты, э, э, гэты комплекс ён э, ніякіх змен не перацярпеў. Адзінае, што надбудавалася філармонія, э, бо гэта э, было пабудавана як э, раёны э, дом культуры якого района камароўка камароўскага дома культуры ён так і называўся да это ўжо потым там зрабілі філармонію дабудавалі там службовае памяшканне ззаду а вось заду быў вялізны сквер і памятаю калі там стаялі драўляныя дамы іх пачалі зносіць адзін дом сярэдзіне дня пайшоў полымем там гарэла ўсё там Для зараз э, там дзе бульвар мулявіна правильно так, разумею так, так там дзе вось старыя дрэвы там стаялі дамы драўляны яшчэ якія засталіся э, Ще там відаць што з даваенных часоў а... добра памятаю што адзін раз дакладна што на плошчы перед самой э, філармоніяй адбылася сутычка раён на раёна сельхозпоселок э, ходил супроць то бок слепянка сюды прыйшла Ось, а на іх прыйшоў сельгаспасёлак Ну недзе чалавек па 50 з кожнага боку там сценка на нічога сабе да. на 50 чалавек да, біліся вы удзельнічалі ў гэтых бойках не не інтэлігенцыя там у школе сваіх хапала вясёлых хлопцаў э, Ну і у э, чым быў гэты раён э, скажем незручны незручны ці зручны? да незручны э, уже ў старэйшым класе калі там э, трэба было э, там э, э, і нават у першыя студэнцкія гады калі з'явіўся магнітафон там ну, это уже студэнцкія гады там вельмі моцныя наводкі шлі ад гэтых глушылак вежаў Вось і неяк так пазбавіцца гэтых наводак ну ўсё адбівалася на якасці магнітафонных запісаў просто гуло свістело, треба було або ночі глибоко там, чекати, коли вони одрубяться. А зараз нормальово з гэтым? Ну, я не ведаю, як там зараз. Я, зараз же яны уже ніяк глушилки працуюць. Одна па-першая вежа засталася, а по-другое гэта уже радіотелефонная сувязь нейкая. А што тычыцца самой назвы залатая горка ўвогуле ёсць э, некалькі версій паводле адной з іх такую назву горка атрымала за ад залацістага восеньскага лісця э, мясцовага кляновага э, гаю які там ён месяца яшчэ ёсць там ці няма ўжо яго Я не думаю што гэта з лісцямі звязана ну, таксама нешта гэта відаць што ўсё ж такі прывязана э, было к мясцовасці на якой стая стаіць касцёл святого роха Вось па-мому гэта мясцовасці называлася залатая горка Ну, нават калі так вось что там сёння такого залатого як вы думаете альбо что было такое залатое э, у ваши студэнцкія гады там ну, дрэў конечно шмат засталося там ну, гэтае лихалеце э, зелен буду по моему яны туды яшчэ не добраліся каб все пілаваць там э, зразаць гэтак далей по-другое сам двор быў густа абсажаны дрэвамі а А паколькі я уже хадзіў э, вучыўся на філфаку, які месціўся там, дзе зараз э, гістарычны э, гістарычны факультэт побач з рэзідэнцыяй я хадзіў пехам. Я хадзіў пехам праз парк горкага, э, а зімой, канешне, раздоля пар горкага я вельмі люблю. Зімой я туды на лыжах прападаў там таксама цэлымі днямі. А летам чаму летам ж таксама добра? Ну летам летам уже велосипед быў А вельмі моцны парк горка змяніўся таго часу. Я не думаю хоць дрэва ну, гэтага гмаху который... змянілася там же былі э, те самыя сцены дзве сцены па меншай меры адна бліжэй была да першамайскай і там ладзіліся канцэрты а другая бліжэй да гэтай кавярні круглая як яна там называется певень нейкі там то что это Вось і кінотэатр летніц стаяў а згарэў ён практычна на маіх вачах і што значит на ваших вачах вы бачылі кем гарэў не я не бачу палілі уцяклі таму не э, бачу <laughs> я ішоў на наступны дзень як ён згарэў уже там э, все друзы ляжалі і пайшоў дождь я стаў пад дрэвам тут бягуць дзве дзяўчынкі з парасонам так подбегаюць падымаюць вочы кажуць ах а у нас на сёння квіткі на сеанс <laughs> кіна няма а а то что калі, э, калісьці э, размешчаны гэты район э, там каталіцкія могілкі былі дзе хавалі жыхароў губернскага мінска памерлых ад халеры пасля непадалёк паўстаў другі некропаль уже праваслаўны вось такая гісторыя такое существо не палохала ніколі да не не палохала нават болей калі будавалі палац мастацтва памятаю тады я вучыўся 109 ці то десятым класе Наши бандюги там ходили туды, раскопывали, там колупаліся ў зямлі, это сама чарапы приносілі ў школу. Вось, такое таксама было. І куды пасля ты чарапу заходзіў? А, это... Крычалі настаўнікі, крычалі дырэк... <laughs> дырэктары завучы. Уши ганялі ўсіх Вось канешне я э, вельмі добра згадываю вось апошнія школьныя гады тому что пашанцавала мне найперш з настаўнікамі і беларускай мовы і рускай мовы нездарма з наших трох десятых класаў э, по-мому 6 чалавек на філфак поступілі адразу у той же 23 сёння уже гімназіі так так, так. пасека знакамітая гімназія якія людзі адтуль бы выходзілі і вучацца сёння там ну так было я так разумею што сёння на кам... на золотой горцы вы не жывеце там жа і жывеце не там там я не жыву таму што калі маці памёрла мы прадавалі гэтую кватэру я вельмі шкадую вось пра што а, маці моя сябравала з мастачкай налішчаснай і яна ў той кватэры на сцяне намалявала маленькага прынца з ружай а вось калі ўжо заходзіў туды Адам глобус і он гэта ўбачыў сказаў што ён не ведаў што такая праца ёсць сфотаграфаваў нават а зняць гэта ну, хацелася але як здымеш са сцены малюнак тэмперай зроблены ведаце каму каму зараз належыць кватэры Ну я не памятаю там калі прадавалі там жанчыны некай прадалі я думаю што паюся што зафарбавалі яна збіралася так перастройку перастройку э, перапланіроўку рабіць кватэры ну, вы сёння абралі для шпацеру э, адрасы дзе жылі А калі сказаць пра топ-5 цікавых ці дарагіх любімых месцаў Дмітрия подбярэскага мінску што ў гэты спіс увайшло б о не проста это пытанне а я думаю что гэты спіс э, увайшоў бы былы сквер грыцыўца цяпер э, янкі купалы восьось там дарэчы адтуль пачаўся мой шлях у журналістыку там я познаёміўся з евгенам будзінасам і сергеем вагановым тады журналістамі э, знамя юнасці і там часто часто збіралася такая моладзь нефармальная Это очень любимое место. Ну, потом каверня с узорья, конечно. Я уже пропадал там, и джазовую секцию э, вели. А, видать, что дом офицеров. Причем не только концертная зала, а и бассейн. Который там за домом офицеров. Так, так. Э, мать меня туда повела, когда мне года 4, видать, что было. Учиться плавать. Я шмат годов отплавал. Ну, без таких вялікіх поспехаў але увесь э, час праводзіў у вадзе а, бо яна мне неяк сказала што оказывается у першы год жыцця я тры разы хварэў на запаленне лёгкіх а потым калі займаўся плаваннем у мне аб'ём лёгкіх уже было ого-го ну, больш не хварэлі ну у басейне я 75 метров э, без ласт под водой проплываў про нешта ж кажа то бок маглі стаць і плыўцом а Не, ручки маленькие, ножки маленькие. Два месяца. Что, что бы еще вышло в этот топ? Что б еще вышло? Максима то, чего ну, сегодня паргорка, уже нема. Паргорка. Я, я уже сказал, что место такое любимое. Ну, э, хотел бы еще сказать, что я вельми любил будинок э, первой электростанции. Я так само. И на вот ходил туда целый год, когда за, решил заниматься фехтованием чему-то. Ён быў вельмі ну, такі незвычайнай па форме это збудаванне і чамусь яно вельмі вабіла. Э, таксама адно з любімых месцаў. Э, ну і бадай што бадай што вось гэта раён э, Якубаколаса, плошча Якубаколаса. Ну ўвогуле жывеш час вы так ці іначай жывеце ў цэнтры, а ніколі не было жадання махануць куды-небудзь за горад жыць. Ну, ну, прыгарад я по размеркаванню пасля універсітэта маханул на два гады вярнуліся вось э, зараз э, жыць не ў мінску а на вёсцы альбо каля мінску ніколі ага, такого жадання пенсія не хопіць зразумела власна да. кажучы я хацеў бы яшчэ вось цікавы факт нагадаць відаць што будзе э, многім э, это нечаканасцю я калі два гады э, там назад быў у стагольме сустракаўся там з нашым музыкантам з юрым лукашевичам ён мне сказаў што жыхаром стакгольма можа называцца толькі той чалавек продкі якога жылі тут сем пакаленняў у горадзе Вось толькі пасля там на, на, на сёмом пакаленні чалавек мае права называць сябе жыхаром стакгольма бок у сябе паводле закону сталь стакгольмскага э, ну, вы не можете ну, хоць мае ўнукі это уже пятое пакаленне ну, яшчэ крыху і ну, сапраўды да. называць чы мы зараз і прыйшлі ў фінальную кропку, але я вас яшчэ пакуль не адпускаю пасля паўзы вернемся ў эфір. мінская брукаванка Нагадваю, што мы гуляем па мінску сёння з намеснікам галоўнага рэдактара часопіса мастацтва Дмітрыем Падбярэскім. Ну і напрыканцы хочацца адысціся ад успамінаў і звярнуцца непасрэдна да дня сённяшняга. Э, колькі караценькіх пытанняў да вас маю? Ну, ласка, паспрабую. Пах мінску для вас. Які? Чым, чым пахне мінск? Э -э Пажоўклым лісцем восенню. Ну, гэта зараз. Ціхім, спакойным э, ранкам у парку горкага. А колер мінску для вас які? Э, бадай, што бадай, што ўсё ж такі такі э, залаціста-жоўты. Як на вас золотая горка паплывала. Ну, магчыма, і такая асацыяцыя, канешне. А які гук? Які гук? О... Э, а вось цікавы, які гук калі э, у мачулішах базавалася стратэгічная авіяцыя і калі заходзілі на пасадку гэтыя э, бомбавікі велізарныя дык і на золотой горцы было чуваць вось гэты гук у меня чамусь дагэтуль в ушах тарчыць а на праспекце калі жылі э, не перашкажаў праспект а тады неяк я не чуў гэта самалёт відаць што яны пазней з'явіліся просто а смак мінску для вас які ці смак чаго у у мінску смак? что а... можете сказать гэта смак мінску такого больше нідзе няма морозева у былой кавярне пингвин а дзе это кавярня такая а, там ты зараз гасцініца Европа стаіць крутое месца было о і колькі каштавала мороженое там ой не памятаю недорагое дзеці там з кішэнных грошай якія э, выдаваліся бацькамі маглі сабе дазволіць з любым сиропом то любы гэты які які там сіропы прапаноўвалі самы розныя там і малінавы сіроп ну, э, шмат іх там было А калі сказать пра песню кай вось песня заходніх наш выканаўцаў не нашых выканаўцаў на вашу думку най, найбольш пасуе мінску так чуеш і можна гуляцьску это цяжка сказаць памятаю свой час быў выдадзены вінілывы альбом песні пра мінск там было штука ну, з десятак песень на гэтай кружэлцы у тым ліку по-мому і песня выкананні э, рок-групы сузор'я і э, я думаю что вось э, першае что просится шырокім праспектам шагаю і счасье я песню тебе посвящаю мой город мой город мой город герой патриот а ёсць нейкі город э, за межам беларусі якім мы былі які маглі б сказать что вось вельмі падобны на мінск ёсць такі горад ці сустракалі вы ў сваім жыцці такі горад не думаю таму што мае любімыя гарады гэта э, кракавы прага найперш ну, потым яшчэ вільня але яны на мінск не падобныя мінск все ж такі гэта ну будзем так умоўна казаць гэта сучасная забудова восьось і таму цяжка казаць Мачыма мінск трошки э, такі па архітэктуры сугучны з гомлем з гомлем ну цікава да, что так а якое месца мінску страць абыходзіць увогуле ёсць такое месца я ніколі не хожу по падземным пераходзе праз нямігу э, со станцыі метро няміга пасля падзей які... да, не магу ісці там ну ну ну просто не ведаю чаму я лепш бы ду па, па паверхні пройдуся але туды я не але ж вы не былі ў той момант э, я сядзеў дома мне позвоніў э, ты самы андрей плесанов кажа там такое адбываецца я не поверыў просто Вось той рэдкі выпадак э, у, скажем у мяне як у журналіста трэба было адразу дарваць але э, тое што ён сказаў то было настолькі неверагодна что я просто не поверыў и застаўся дома а якое помніка якого помніка кому ці чаму на вашу думку не хапае мінску помніка мы неяк у э, рэдакцыі камсамольскай праўды збіраліся і там абмяркоўвалі э, якіх помнікаў э, нам не хапае э, канешне помнікаў шмат не хапае Э, я думаю, что повинен быть э, помник засновальнику Минска. Повинен быть помник и э, э Софии Минской, якая, до речи, стала э, дала житё э, пяти королевским династиям Европы. София Минская. А, и навод ну, есть такая суполка в Фейсбуку э, дзе абмяркоўваецца ў тым ліку і такія пытанні адносна помнікаў яна яна якраз прысвечана мінску гісторыі мінска ну, то бок шмат такія прапановы напрыклад э, помнік э, першая аўтамабільная аварія ў мінску чумабільня цікавы помнік ну так так вось у нас ніяк не даходзяць рукі мы з мішам володзіным зацеялі ўсё ж такі ушанаваць на сцяне на сённяшняга гатэлі як яна плаза это каля стадына над дынама была гасцініца Беларусь потым уже свіслач там дарэчы ахоўная дошка с памылкай вісець ну это ладно міша ўсё ж таки раскапаў што менавіта ў гэтым памяшканні у вёсну сорокового года была напісана мелодыя песні сіні платочек ежа петербургскім і уже у прынцыпе ёсць макет мемарыяльнай дошки і ёсць дазвол гаспадара на Э, гэтага памяшкання э, турецкі бізнес просто сустракаліся растлумачылі э, все такое і, вот уже апошняе засталося зрабіць просто уже вырабіць саму дошку інтэрактыўную каб там знаешься гучала гэтая мелодыя ось гэта таксама мне не хапае это ввогуле дарэчы помнікі кампазітарам у беларусе ёсць а вось ніводнага знаку у памятнага знаку мелодыі нейкай песні няма. І дарэчы, мне вельмі шкада, што пазыўныя на ратушы мелодыю Владдзіміра Алоўніка таксама замянілі на нейкія бомы там все такое. Бомы. А які у вас самы папулярны маршрут у мінску сёння на сёння? сёння <laughs> з дому на працу так, гэта які гэта адкуль і куды не э, ну у Э, з вуліцы снянская паўз былы дом михала савіцкага праз э, саюз мастакоў дварамі на хмельніцкага і, і на працу але э, вельмі люблю прагуляцца по праспекту просто так ну калі выпадае добрае надвор'е добры настрой а то что зараз вельмі шмат людзей на праспекце я думаю что раней іх было куды менш не раздражняе мяне раздражняюць велосипедісты а Вось вельмі. Я, дарэчы, і сам веласпортам займаўся. І, напэўна, унікальны ў тым сэнсе чалавек, што за маё жыццё мяне скралі 5 веласіпедаў у суме. А зараз ёсць веласіпед, але я яго адвёз на дачу і не стаў бы ездзіць там, дзе людзі ходзяць. Спадраз міністры, дзякую вам за экскурсію па сваім мінску на тым будзем развітвацца я нагадаю што сёння мы гулялі па сталіцы з мінчуком у трэцім пакаленні журналістам аўтарам шэрагу праграм на радыё тэлебачання сёння намеснікам галоўнага рэдактара часопіса мастацтва дмітрыем падбярэскім гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару у аўтарскай перадачы віталя краўчынкі мінская брукаванка